waigeni nayo yale maneno yao waliyosema katika haki yafuateni bila shaka ndani yake kuna mwongozo sisi tuna salaf masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam na anbiya na manabii na tuna salaf sisi maimamu wakubwa wa kitabiin wa kitabii tabiin na wengineo waliofuata baada yao maimamu ambao wamesimama katika haki na waliotoa nguvu zao kubwa sana katika kumwabudu Mola wao subhanahu wa ta'ala فمن ضمن هؤلاء ميونغوني مهاون الإمام أحمد بن حرب رحمه الله كما إمام وليكو زمان زمان منه نهوي إمام أي تواي أحمد بن حرب رحمه الله تعالى الإمام الذهبي رحمه الله أنا تاجي يا كوانبا هو إمام أحمد alikuwa ni katika ubad ni watu wenye kukithirisha sana ibada pia alikuwa ni katika mazuhad ni watu walioipa nyongo dunia kwa kiasi kikubwa sana na mengineyo katika kheri ambayo alikuwa akiyatoa na kuyafanya hadha limamu ahmadu ibnu harbi rahimahullah alimamu aldhahabi al ametaja maneno mazuri ya imamu huyu Ahmad ibn Harbi kwenye Siyaru A'lami Nubala baada ya kutaja tarjama ndefu sana ya huyu imamu Ahmad ibn Harbi akataja maneno mazuri sana ambayo ni maneno ambayo kiukweli lau mtu atayatafakari na kuyatazama kwenye maisha yake ya kila siku kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala yatamuongoza katika taa anasema al-Imamu Ahmad ibn Harbi abadtu Allah 50 sanatan abadtu Allah 50 sanatan nilimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala miaka 50 miaka 50 yote afnaha fil ibada ameimaliza kwenye ibada si kwamba mambo mengine alikuwa akiyafanya alikuwa hayafanyi la alikuwa nafanya lakini hii miaka hamsini e, ameimaliza nguvu yake kubwa ilikuwa ni katika ibada kwa anasema abadtu llaha hamsina sana nilimwabudu allah miaka hamsini fama wajadtu ladhata libadati sijapata ladha ya ibada fama wajadtu ladhata alibadati katika miaka yangu hii hamsini yote sijapatapo ladha ya ibada hata taraktu thalathatan mpaka nilipoacha mambo matatu fama wajadtu ladhata alibadati hata taraktu thalathatan sijapata utamu wa ibada ladha ya ibada mpaka nilipoacha mambo matatu umri huu wa miaka hamsini ni umri mkubwa ni umri ambao utasema huu unaelekea kwenye shaibuba mtu anaelekea kwenye utu uzima tayari mtu ameshavuka kwenye marhala ya ushabab ya ujana sasa anaelekea kwenye umri e, eh, walala salama unaitwa umri walala salama miaka hamsini yote hii miaka anasema nimeimwabudu Mola wangu lakini sijapata utamu wa ibada kwamba hii ibada hii ina ladha ibada ya siyam ibada ya sala ibada ya jihad ibada ya zuhudi ibada ya kalimatu tayyiba ibada mbalimbali nasema sijapata mimi ladha ya ibada mpaka nilipoyaacha mambo matatu jambo la kwanza anasema taraktu ridha nnasi hatta qultu alhaqa hatta qultu alhaqa wa qultu haqa niliacha kabisa jambo la kuwaridhisha watu taraktu ridha nnas niliacha jambo la kuwaridhisha watu hatta qultu alhaq mpaka nikaweza kusema maneno ya kweli jambo hili la kwanza niliacha kabisa kadhia ya kuishi na kuaridhisha ridhisha watu kwamba watu wakitaka hili mimi ndo nifanye ukisema hivi mimi ndo niseme niliachana na hili jambo na nilipoliacha tu hili nikapata ladha nikawa ni mwenye kusema haqi wala akhafu fillahi laumata laim nikaweza kusema maneno ya kweli jambo la kwanza jambo la pili nasema taraktu suhbata alfasiqin niliacha kusuhubiana na waovu watu ambao ni waovu wale hawakushawishi katika kheri hawakukurubishi na khera hawakubadilishi moyo wako eh? hawakujalii basi ubadilike uende kwenye hatua ya kheri a bali wao kila siku wanakuangamiza taraktu suhbata alfasiqin hatta sahibtu salihin mpaka nikaweza kusuhubiana na watu wema nikaachana na watu kabisa mafusaq watu makusala watu mavivu watu thartharun watu wa mazungumzo mengi nikaachana nao hao watu nikafanikiwa mimi kusuhubiana na watu wa kheri watu ambao ni wema wakanielekeza kwenye kheri wakanielekeza katika taa nikaanza kuona mabadiliko ya moyo wangu kila siku kila siku wakanipa matumaini mazuri wakaanza kunionyesha njia za kheri njia nzuri nikafanikiwa kwenye hilo nikapata ladha ya ibada nilipoacha mafusak watu waovu allah kaniruzuku nikaweza kusuhubiana na watu wema jambo la tatu akamaliza akasema taraktu ladhata dunya niliacha kabisa ladha za dunia niliachana kabisa na yale mambo matamu matamu ya dunia ambayo yanamshawishi kila mtu ayafikie taraktu ladha ta dunia niliachana kabisa na ladha za dunia hata mpaka mimi wajadtu halawata alakhirati nikaupata utamu wa akhira hata wajadtu halawata alakhira mpaka nikaupata ule utamu wa akhira sasa baada ya kujinasua kwenye mzizi huo wa halawa za duniani na ladha za dunia nilipojinasua kwenye hayo mambo kwamba watu wanataka ili dunia hii uipate kuna kadha kadha kadha kadha kadha pambana upate lile lile lile lile lile ladha za dunia hapo utakuwa umezifikisha nikaachana kabisa na hilo jambo nikajikuta mimi naipata al-akhirah napata utamu wa akhirah jambo la kwanza anasema hadha limamu Muhammad Ahmad ibn Harb kwamba taraktu ridha an-nas niliacha kuwaridhisha watu nikasema maneno ya kweli jambo la kuwaridhisha watu ni jambo muhali ni zito huwezi kuwaridhisha watu wote ni jambo gumu huwezi kuwaridhisha watu wote in radhiya amrun lan yaridha saad ukimridhisha Amr Saadi hawezi kuridhika ukimridhisha Muhammad hatoridhika Ali ukimridhisha fulani hawezi kuridhika fulani haiwezekani kabisa kuwaridhisha watu wote ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu hawa watu wanatofautiana watu hawa wanatofautiana leo hii utasema ni mwonyesho ujambo zuri yule pale atakwambia hapana hajaridhika hajafurahia ukijitahidi uchunge maslahi ya huyu yule pale hajafurahia hayo maslahi umpendezeshe huyu yule pale hajafurahia namna ulivyofanya vile kwa hiyo unaona kabisa ya kwamba ridha nasi ghayatun la tudrak ni jambo ambalo haliwezekani pambana na kumridhisha Mola wako subhanahu wa ta'ala na ndio maana mmoja anasema katika washahidi wallahi lau sahiba linsanu jibrila ما سلم المرء من قال ومن قيل لو lau الانسان جبريل لو mmoja wetu atasuhubiana hivi na jibrilu ndo wakawa masahiba ndo marafiki kienda huku kienda kule kienda kule jibrilu mtu jibrilu ni kiumbe malaika mkubwa mwenye kheri anasema huyo mshairi wallahi lau sahiba linsanu jibrila lau mwanadamu atasuhubiana na jibrilu ma salima almaru min qala wa hawezi kusalimika mtu na maneno ya watu tuwezi watakusema hata kama wanasubiana nani na jibrilu malaika mkubwa hawataweza kusalimika yani wewe kusuhubiana na jibrilu wataanza kukusema maneno mengine tena قد قيل في الله aqwalan musannafatan pamesemwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kauli zilizotungwa qad qila fillahi aqwalan musannafatan tutla idha rutila alquranu tartila Allah subhanahu wa ta'ala kasemwa maneno mengi kwenye Qur'ani ukisoma nakuta maneno mengi Allah kaambiwa na mtoto Allah kaambiwa na mke Allah kaambiwa na watoto ambao ni malaika watoto wake hao sasa Allah subhanahu mtazama yeye mwenyewe tu kawaumba viumbe na wao pia wanafanya kawajalia riziki na hao tena hao wanafanya wanamzushia qad qila fi llahi wa fi rusulihi zuran alaihim wa buhtanan wa tadlila pia Allah subhanahu akasemwa na mitume nao pia wamesemwa qad qila fillahi wa fi rusulihi Allah kasema <laughs> na mitume pia wamesemwa zuran alaihim wa buhtanan tadlila maneno ya uzushi mitume wameambiwa hawa ni washairi mitume wameambiwa hawa ni wasiokuwa na akili ma nafqahu kathiran mimma taqulun wanaambiwa ni wanazungumza maneno ya ovyo ovyo mitume viumbe hao wametoa juhudi mitume kuwafundisha watu uislamu lakini bado watu wanawasema tu hadha qawluhum fi khaliqihim wa ashrafu wa ashrafu khalqihi haya ndiyo maneno yao kwa aliyewaumba wa ashrafu khalqihi na mbora wa viumbe vyake Allah wamemsema mbele Muhammad alayhi salatu wasalam mshahidi anasema hivi hadha qawluhum fi khaliqihim wa ashrafu khalqihi haya ndiyo maneno yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haya ndiyo maneno yao kwa mtume akamaliza akasema fakaifa law qila fina ba'd ma qila fakaifa law qila fina ba'd ma qila jambo litakuwaje sasa ikiwa watatusema sisi baadhi ya mambo watakayokuwa natusema manake sisi kama wajasalimika hajasalimika Allah hajasalimika mtume na mitume fakaifa law qila fina ba'dhu ma qila bila shaka watatusema kwa hiyo nasi kumridhisha mtu ni jambo lisilowezekana pambana na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine akasema nilikuwa mimi dhahiktu nilikuwa nacheka na watu nacheka najitahidi nicheke nao nifurahi nao qalu fiya wakaniambiaje ihtashim kuwa na heshima wewe basi sasa kidogo tu umecheka kidogo tu umecheka mimi nimeona kusuhubiana na nyinyi tukawa tunacheka tunafurahi ndo moja ya kuishi na nyinyi kwa wema wanamwambia eh ihtashim kuwa na heshima bwana ana busara usio na cheka cheka ovyo anasema bakaitu nikaamua lia sasa lakini nikaamua eh, ili tuende nao sawa sawa sasa tuendelee kulia nikaa kidogo hivi nalia nikikaa kidogo hivi nalia kalu wakasemaje ibtasim tabasamu bwana wewe eh nimecheka nimesema nijiheshimu nimeamua nilie unaniambia nitabasamu walipofanya hivyo ibtasamtu nikaamua nitabasamu sasa nikikaa na wao natabasamu kidogo nikikaa na wao nitabasamu wakaniambiaje tena murai anajionyesha huyo nikitabasamu kidogo tu wanazungumza anajionyesha huyu ni mtu kujionyesha onyesha huyu halutu nikaamua la busara sasa nikaamua nini mtu mwenye busara sasa kwamba nazungumza kwa hekima najitahidi nisimuudhi yule nisimuudhi yule wakanisemea pia maneno mabaya alimamu ahmad bni harbi anasema taraktu ridha nasi niliacha kuwaridhisha watu fakultu lhaqa hata kultu lhaqa mpaka nikasema kweli kwa nilipoliona jambo la kuwaridhisha watu haliwezekani nikafanikiwa mimi kusema jambo la kweli sintomwangalia wewe umeridhia sintokuangalia wewe umechukia sintokutazama wewe umefurahia sijui umenuna ume... nuna utakavyotaka kununa chukia utakavyotaka kuchukia muda wako ni haki allah subhanahu wataala ataipenyeza kwenye moyo wako utaielewa jambo la pili ikasema taraktu suhbata alfasiqin niliacha kusuhubiana na waovu waarabu wanasema hivi aswahibu sahib waarabu wanasema hivi aswahibu sahib yani sahib rafiki ni sahib ni mvutaji ni mtu akunyekua yashabu anakukwarua wewe yani anakukwangua kuvuta ndio kawaida rafiki manjalasa janasa mwenye kukaa na mtu lazima atapata nini jinsia yake ataiga vile vile mfano wake manjalasa jalasa mwenye kukaa na fulani lazima naye atakuwa na nini na jinsia yake ile ile tabia mwenendo mazungumzo akili tabia yani muonekano wake atakuwa na wewe vile vile kwa sababu nini ni asahibu sahib kwa sababu rafiki kazi yake ni kukuvuta anakuvuta hivi ndio kawaida rafiki sasa mtu ambaye atakayekuwa rafiki yake ni muovu maana yake atakuvuta kwenye uovu mtu ambaye rafiki yake ni livivu jitu lisotaka kujibidisha katika ibada atakuvuta na utakuwa na tabia hiyo mtu ambaye rafiki atakuwa ni mtu hadhar maneno mengi sana atajikuta yeye anavuta na rafiki huyo utajikuta tu unavutwa na rafiki namna hiyo hiyo hivyo ukikutana na batalun na makusala na watu wavivu bila shaka jambo la wewe kuwa mwema litakuwa ni ndoto waache mafusaq waache makusala wavivu wachana nao wao allah subhanahu ta'ala akuwafikishe uhambatani na watu waliokuwa wema wema watakuvuta kwenye mema yao wazuri watakuvuta kwenye mazuri yao kwenye khairi zao idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum idha kunta fi qaumi fasahib khiyarahum ukiwa kwenye jamii ya watu suhubiana na wale watu bora wale idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum ukiwa kwenye jamii ya watu jitahidi sana suhubiana na watu wa khairi wala tusahib arda wala tusahib arda fatarda ma'a radii usije ukasuhubiana na mchafu na mbaya wala tusahib arda fatarda ma'a radii utakuja kuangamia na yule mtu mchafu na mtu mwovu utaangamia naye Qur'ani imetuonyesha hivi atafikia mtu anasema ya laitani takhadhu ma'a ar-rasuli sabila mtu atakuja kujutia mimi kwa nini aliacha njia ya mtume alayhi salatu wasalam kisha atakuja kujuta mtu atasema kwamba lawitani lam attakhidh fulanan khalila atamani mimi nisingemfanya huyu kuwa sahiba wangu huyu nisingemfanya kuwa sahiba wangu kwa nini kwa sababu sahabani amenivuta mimi kwenye sharia yake nimekuwa katika mafusaq kwa hiyo idha kunta fi qaumin sahib khiyarahu ukiwa kuna jamii jitahidi kuwa na marafiki ambao ni wabora wala tusahiba arda fatarda ma'a radi usisuhubiani na mtu mchafu na muovu ukishamwona tu mtu muovu muovu tabia tabia mbovu mbovu achana naye huyo fatarda utaangamia wewe ma'a radi pamoja na watu waovu na mwisho kabisa akamaliza akasema ya kwamba e, taraktu ladhata dunia niliacha ladha ya dunia hatta wajadtu halawata alakhirah mpaka nilipoipata ladha ya akhira dunia hii mashekhe dunia hii tunayoipambania sisi ina ladha nyingi sana ina ladhat kila mmoja amejua yani dunia ishajiwekea madaraja ili ufikie sehemu fulani ya ladha ya dunia umiliki kadha umiliki kadha ufikie kadha ufikie hichi hizi zote ni ladha za dunia hizi zinawafanya watu asubuhi wakiamka wasiwazo chochote zaidi ya haya wanapambana wayafikie haya mazuri haya wakajikuta wao yansauna alakhira wayansauna halawata alakhira wanasahau ladha ya akhira kabisa hawana muda wa kuifanyia ibada hakuipa nafasi kubwa ibada hawana tena nafasi ya kujitoa kwa ajili ya Allah subhana muda wao umewabana masaa ishirini na nne masaa karibu ya kumi na tatu yote mtu yuko bizi na dunia yake anahangaika anachokipata ni muda tu mdogo tu wa kuswali na kurudi zake hebu niambie mtu huyu miaka ishirini atakuwa nani huyu mtu huyu miaka ishirini huyu aendelee na huyu taratibu huu moyo utakuwa umekufa moyo umeghafilika atakuwa ni mtu ambaye humwambii na dunia yake humwambii kabisa Ahmad ibn Harbi anasema nikaiacha hii ladha ya dunia dunia hii nikaacha kama ladha yake kama ilivyo hivyo Allah kaniruzuku mimi halawata al nikajikuta mimi ukabilu dunia ninaibusu dunia lakini moyo wangu umeelekea kwenye akhira na wanasema waarabu ya kwamba ad-dunya wal akhirah dunia na akhira ni mapacha wawili dharatani yani ni mtu wake wenza hawa dunia na akhira fala yumkinu aljamu bainahuma haiwezekani akavikusanya vyote wakati mmoja mtu haiwezekani ima ukikusanya kimoja kingine ukiache na ima ukichukua kimoja kingine ukiache ndio dunia ilivyo hiyo dunia na akhira iko hivyo na mara ali ibn abi talib akatumiaje fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai dunya فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل علي بن أبي طالب كنت صحيح بخاري أنا فكونوا من أبناء الآخرة كويني وتوتوا آخرة نيبماني آخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا مسيوني نواتوت ودنيان أكمل إذا فإن اليوم عمل لو هبا دنياني ndiyo muda wa kutenda matendo wala hisab hakuna kuhesabiwa hapa duniani hakuna mahesabu hapa duniani hapa ni matendo basi hakuna kuhesabiwa wa ghadan hiyo akhera sasa kesho hisabun wala amal kule ni kuhesabiwa na wala hakuna matendo kwa hiyo bora mtu apambane na akhira yake ajielekeze kwenye akhira yake kwa sababu kule ndiyo kuna hesabu duniani hapa hakuna hesabu kwa hiyo tenda ya duniani ambayo yatakayokukurubisha kwa allah subhanahu wa taala haya maneno matatu aliyoyataja alimamu ahmad ibn harbi yamemfanikisha yeye kwenye miaka yake hamsini kupata ladha ya ibada kwa hiyo njia ya kupata ladha ya ibada ni haya mambo matatu upate utamu wa ibada yaache haya mambo matatu na uyapate haya mambo matatu tumomba allah subhanahu wa taala an yuwaffiqana likuli ma yuhibuhu wayardah اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين